Дали ви се случило, а не верувам дека некој од нас немал вакви моменти во животот? Нормално, откако го познаваме Бога, па дури може би и порано, сме се нашли во некоја тешка ситуација, се молиме, му се молиме на Бога, не верувам толку порано, колку, <clears throat> значи, откако сме поверувале, и Никаков одговор. И сега причините може да бидат најразлични. Бог молчи. Темата за вечерва ни е кога Бог молчи. И ќе разгледаме некои ситуации и ќе видиме кога е тоа кога Бог молчи. Имаме една ситуација во Откровение, ова само како почеток, значи 18 глава, први стих, при отварањето на седмиот печат, а, се извинува осма глава, први стих, Откровение осма глава, први стих. И кога го отвори седмиот печат, настана тишина на небото, околу половина час. Сега овде има повеќе мислења, што ова представува. Јас ќе кажам, молк на небото затоа што следува следна фаза, нешто озбилно. Озбилноста е и во врска со тоа што ќе заврши посредничката улога на Христос. И тој се спрема да тргне кон земјата, а, и свесни сме дека живееме во последното време и дека овој седми печат може многу скоро да се отвори. И како што вели Исаија во 55-тото поглавје, можеме да отвориме таму, Исаија 55, 6 и 7, Барете го Господу доека може да се најде. Повикајте го доека е близу. Безбожникот нека го остави својот пат а неправедникот своите замисли. Нека се врати при Господа, кој ќе му се смилува кон нашиот Бог, зашто тој ќе го умножи опростувањето. Барете го Господа, доека е близу, доека се уште има време. И сега кажавме, често пати го бараме, често пати бараме негова интервенција, а Бог молчи. Кои би можеле да бидат причините? Ќе почнеме малку од, да кажам, по, да речеме, од лошата вест, значи од драматични моменти во животот на двајца, на две личности од Библијата. И едниот од нив е, денеска малку и го спомнавме, Саул. Па ќе отвориме за таа цел во прва книга Самуилова, 28 глава. Прва книга Самуилова, 28 глава. Прва книга Самуилова 28. Самуил беше умрел. Самуил умре. И сиот Израел го оплака тажеки по него. Го закопа во неговиот град Рама. А Саул ги беше истерал од земјата сите повикувачи на духови и врачеви. Доека филистејците се собираа, та да дојдоа и се влогорија кај Суним, Саул, ги собра сите израелци, та да се влогорија во Гелвуе. Кога Саул го здогледа филистејскиот логор, се исплаши и срцето му затрепери силно. Саул се тресе. Филистејците се близу, на победок е битка. И сега погледнете ја постапката на Саул, би рекол коректна и во ред постапка, онака како што треба да постапиме секојаш, кога сме во неволја, кога сме исплашени. Шестиот стих Саул го праша за совет Господа. Но Господ не му даде одговор. Господ молчеше. Ни во сонештата, ни преку Уримот, знаеме што е, оние два камења, преко кој исто Господ комуницирал им, кажува што и како да прават, ни преко пророците. А каде беше Саул доека Самуил беше жив? Знаете колку често пати, а тоа би рекол дека одлично се рефлектира и се пресликува и денеска, односно во историјата на адветниот народ. Колку пати се случува да пророкот стане популарен, <laughs> да кажам на некој начин како овие музички звезди, откако ќе умре. Тога станува популарен. Додека жив не е популарен. Затоа што, знаете, мртвиот човек не може да вика, не може да ве кори, не може да ве советува, живиот го прави тоа. Па дури самата Елен Вајт, знаете дека била протерана во Австралија. Од своите, И еве го Саул, доека Самуел бил жив, а знаеме, во тоа време Бог работил се јавило преку пророците. Овој не го слушал. Си работил по своје, денеска спомнам. И сега, откако тој умрел, Саул се наоѓа во тешка ситуација, бара совет од Господа, Господ молчи. Нити преку соништа, нити преку уримот, нити преку пророците. Молк, замисли си ситуација обколени сте, не знаете, животот ви виси на конец, му се молите на Господа и Господ како да не ве слуша едноставно, како да не му е гајле. Затоа Сау им рече на своите слуги, и видите сега Сау докаде отишел, и која е причината, зошто до таму отишел и зошто Бог молчи, Пошто не добил одговор ни од Бога, ни преку соништа, ни преку пророците, обарајте ми жена, а пазите предходно прочитавме Саул ги истерал сите врачеви, сите гатачи, бајачи. Ама сега е во тесно, знаете, обично луѓето кога не може да најдат чаре за било што во животот, е ке отидат тогаш и ке врачари, и ке гатачи, и не знам што се нема да пробаат. Саул нема одговор од Господа, И викат, побарете ми жена која повикува духови, за да одам кај неа и да ја прашам за совет. Слугите му одговорија, еве во Ендор има жена која што повикува духови, и знаеме понатаму што се случува, му се појавува Самуел под наводници. оздола. Мегутоа, <laughs> тоа не е темата. Темата е, зошто сега Бог молчи, зошто Бог не му, не му одговара ништо? Ке отвориме во Матеј 23 глава. Матеј 23. 34 и 35. Матеј 23, 34, 35. Затоа, еве, јас ви праќам пророци. Бог секојаш ги праќа. И мудреци, и книжници. Од нив едните ќе ги убиете и расмете а другите ќе ги бичувате во вашите синагоги, во вашите цркви. И ќе ги гоните од град до град. на овој стих. Не бил само Сал што ги имал тој проблем, кажавме. вистина е тешко кога имате пророк кој што е тука за да ве посоветува за ваше добро, нормално значи Божи слуга кој што видели совети, сака да ве коригира во вашиот начин на живот, на размислување, меѓутоа вие не ги слушате тие совети. И згора на тоа, да не забравиме, Саул, знаете што направил? Колко беа таму? 85 свештеници господови ги искасапел. До каде е отишел? Ви праќам пророци, книжници, мудреци, а вие едни ќе убиете, други ќе расмете, трети ќе ги искамшикувате. Божите слуги. Второ Петрово, прва глава. Второ Петрово послание, прва глава. Од 19 до 21. И така имаме потврсто пророчко слово, а вие правите добро што внимавате на него, како на светило што свети во темно место, доека не осамне денот и деница засвети во вашите срца. Бог ги праќа пророците со одредена порака и вест, за да ни го осветли патот, за да ни го осветли животот, за да ја тргне темницата од нашиот живот. Знаете го ова пред се 20 стих. Ниедно пророчство во писмото не може да се толкува како кој сака. Зашто никогаш пророќството не дошло од човечка волја, туку светите Божи луѓе зборувале носени од светиот дух. И Самуел бил еден од тие свети Божи луѓе, Божи пророк, носен од светиот дух, да го посоветува Саула, да му каже како треба да царува, како треба да го води народот. <clears throat> Меѓуто и денес ке спомнавме. Саул бил тврдоглав. Саул бил непослушен. Саул престанал веќе да биде цар, бил помазан друг. Тој почнал да го гони Давида. Сакал да го убие Давида, од Господов. Да не кажам како што Јани денеска се изрази станал психопат. Зошто? Го напушти Духот Свети. Саула го напушти Духот Свети. И обично Ќе бидеме сведоци се повеќе и повеќе, посебно во последното време. Кога ќе има прогонства, прогонствата ќе оживеат. И вели ќе ве изгонуваат и од синагогите. Нешто слично што од секојаш го имало. Зошто? Затоа што од едни ќе отстапи Светиот Дух, кај други ќе се излее Светиот Дух во полна мера. И јазот и разликата меѓу тие две групи ќе биде се поголема и поголема. Па дури на крајот, кога веќе в милоста Божја ќе се повлече, дури тојаш ќе се види човекот во суштина каков е зол, кога ќе се повлече Светиот Дух. Од Саула се повлекол Светиот Дух. Причината главна е бил тврдо глав, непослушен. Послушайте ги овие цитати од вдахновени цитати од сестрелен Вајд, од патриаси и пророци. Бог со Саула имал многу трпение, иако неговата непослушност и непокорност наполно го замолкнале Божиот глас во неговата душа. Дали забележуваме што е тоа што може да го замолкне гласот Божи во нашата душа? И да ние не го слушаме Бога. Да не изгледа дека Бог молчи. Но сепак се уште постојала можност за покаяние. Пазете, колко е Бог милостив, да дури Ја би рекол дури со сите сили се труди колку повеќе се доближувате до таа црвена линија да ве одврати. Затоа што му е мило вашето спасение. Саул не го слуша Божиот пророк, па кого друг ќе слуша? Ние денеска имаме надробено се. Имаме еден куп книги, не можеме ни, да, да кажам, цел живот не може да ни прочитаме, така е зборот, нели? Иако многу мисли се повторуваат, или во едни во други книги, И се не е надробено, се не е објаснено, дали во поглед на здравието, дали на, во поглед на воспитување, дали во било што кој поглед имаме се. Од Божи пророк, списи кои што се вдахновени од Светиот Дух. И ако ние покажуваме непослушност, нетолерантност, односно, да, кон Божиот пророк, иако сега е многу полесно, нели, на некој начин, затоа што е мртов. Доека била жива, знаеме како ја третирале. Тога е како случајот со Саул. И ако ние не ги слушаме тие совети, може ли да се случи ова? Да коленичиме и се молиме за некој свој проблем, а Бог молчи. И не дай Боже, можеме да отидеме значи, наистина далеку како самиот Саул. А видите што вели Матеј во 10 поглавје. Матеј 10 поглавје. Четириести стих и први. Кој ве прима вас, ме прима мене, а кој ме прима мене, го прима оној кој ме пратил. Сеја вели, кој прима пророк, во име на пророк, ќе прими пророчка награда. Кој прима праведник во име на праведник, ќе прими праведничка награда. Кој го прима пророкот, ме прима мене, вели Исус. А кој ме прима мене, го прима Отецот. Оној кој ме прати. Значи, отфрлањето, непослушноста кон пророкот, пророчката порака, всушност, ништо друго не значи, туку отфрлање на Бога и непримање на Бога. Вели Саул не му се обратил на Бога понизно и со покаяние, тој му се обратил, нели, за совет, побарал од Господа, читавме во шестиот стих, ама тоа не го направил понизно и со покаяние, затоа што бил тврдо Бог. Тој не се молел за проштевање на гревот и за помирување со Бога, а доека тоа Давид го направил, како што денеска спомна. Разликата меѓу Давид и Саул. Туку се молел, вика се молел за ослободување од своите непријатели. Тој самиот се оддалечил од Бога со својата тврдоглавост и бунт. Кај Бога можел да се врати само со покаяние и понизност. кога сме отидени од Бога единствен начин да се вратиме, да се појавиме пред Него е со покајничка душа. Покајничка душа Бог, нашиот Бог не отфрла. И со понизно срце. Меѓутоа горделивиот цар и во својот страф и очеј, во кој што се нашол, решил помош да побара од друг избор. Не добил одговор од Господа. Не дошел со покаяние, со понизност. Иако не било тоа крај, имало се уште шанси. Еден следен цитат вели, доверба во Бога и послушност кон неговата волја, тоа бил единствениот услов под кој Саул може да остане цар во Израел. Доверба во Бога и послушност кон неговата волја. Тоа е и условот да го имате и да го задржите Светиот Дух. Тоа е Дух на вистината, Дух кој што ве поучува во сета вистина, Дух кој што ве води, додека вие, значи, сакате да бидете водени, не може со сила и додека сте послушни, додека сте понизни. Гордоста и тврдоглавоста кај Саула биле пречка за да тој остане <clears throat> како цар и што е поважно да се ја зачува својата душа. Ја изгубил за секојаш токму поради тоа. Ја отфрли пророчката реч. Пророчките совети и потоа кога бара совет од Господа, Господ молчи. Еден друг лик кој што се наоѓа во Новиот Завет е Ирод Антипа ќе отвориме за таа цел во Матеј 14 глава, односно, да, 14 глава Матеј. Матеј 14 и читаме од 1 до кај 5 некаде. Во на време четворовласникот Ирод го чу гласот на Исуса. Им рече на своите слуги, имал голема желба да го види Исуса. Видите што вели, па тоа е Јован Крстител, тој воскреснал од мртвите. И затоа силните, силни, силни дела действуваат во него. Се препаднало од страв. Зошто? Која била причината? Најме дека предходно, тој бил инволвиран во целата таа сцена со Иродијада и низината, нивната керка во погубувањето на Јован Крстител, кој што бил пророк на тоа време и еден од најголемите пророци, вели Светото Писмо. Со вест за тоа време. Зашто Ирод го фати Јована, е во третиот стих, го врза и го стави во затвор заради јада жената на брата си Филипа, бидејќи Јова му велеше, не ти дозволено да ја имаш. Сакајќи да го убие, се боеше од народот зашто го држеше за пророк, ама ја свршија работата жените. И сега се тресе од страв. Смета дека Јован Крстител воскреснал. Лука 23 глава. Лука 23 глава. Од 6 до 12. А кога Пилот го чу тоа, праша дали е тој човек галилеец. Ова е сега кога му се суди на Исуса. И кога научи дека е од Иродовата област, го испрати при Ирода, кој во тие денови исто така беше во Иерусалим. А кога Ирод го види Исуса, се зарадува многу, дека одамна имаше желба да го види. Зашто беше слушал за него и се надеваше дека ќе види некое чудно, чудо направено од него. Сега веќе знае, ова време, откако веќе знае дека не е тој Јован Крстител воскресно. И сега Ирод сака Исус да му изведе некој магионичарски трик, знаете, за забава, едноставно. И му поставуваше многу прашања. Кој знае, значи, колку прашања му поставил Ирод. Но тој не му одговори ништо. Молк. Бог молчи. А свеченичките главатари и книжниците стоја и го обвинуваа постојано. Го руга. Тогаш Ирод со своите војници го презре и му се наруга. Истиот тој од радосен сега, веројатно се налутил, сметал дека овој воопшто не го почитува неговиот авторитет. Дошол тука, му постав... царот му, му поставува оно што четворовласник на четвртина од царството, а овој молчи, него ферма, би рекле. Му се наруга, го облече во сјајна облека и го испрати назад при пилата – истиот тој ден Пилот и Ирод се спријателија зашто порано беа непријатели. Интересна работа <laughs> околу што се спријателиле двајцата а, до тогашни непријатели. И вете што вели, зашто велат вдъхновените списи за Ирод. Ирод го гневело ова молчење. Тој сакал да, да разговара со Исуса. Еве, конечно се среќава со Него. Навидум тоа значило потполна рамнодушност кон Неговиот авторитет. Така тоа го примил. За суетниот и горделив цар, отворениот укор би бил помалку навредлив, отколку таквото неуважување на неговата личност. Да бил укорен, па не било тоа да, биде, да го навреди толку, отколку ваквото неуважување на неговиот авторитет и личност. Христос можел да му каже на Ирода такви зборови, што би ги проболе ушите на овој закоравен цар можел да го исполни со страф и со трепет, прикажувајќи му ги сите беззаконија на неговиот живот и стравотијата на казната што му се приближува. Но со своето молчење Христос му упатил најстрог укор. Ирод ја отфрлил вистината што ја изложил најголемиот меѓу пророците. Послушайте ова. Ирод ја отфрлил вистината што ја изложил најголемиот меѓу пророците, Јован Крстител. И затоа не требало да добие никаква друга вест. Толку, точка. Веста што ја проповедаше Јован Крстител беше вест за тоа време. Царството Божие доаѓа, покајте се, обратете се. Таа вест била таа која што што мирот неа прифатил ја отфрлил, тогаш не заслужувал ние на друга вест. И повторно ќе кажам, кога имаме се издробено, напишено, црно на бело, И ние некојаш кликнуваме и се молиме, бараме помош од Господа и Господ молчи. Може би, не да е Боже, значи ја кажав, ова се случаеви од две тра... личности кои што трагично завршиле, кои што треба да не поучат, а, зошто Боже ми некојаш не слушав никаков глас на утека, на помош од Господа. Вели небесното величество за него немало еден збор. Страшно завршиле. И Саул и Ирод. Мегутоа, ова е во животот на еден, ќе кажам, безбожници. Саул отпаднал. Ирод бил безбожник. Но, што е со побожните луѓе, што е со нас во нашиот живот, некоја се случува да Бог молчи. Че, еве, ние се декларираме за христијани, за Сметаме дека му сме предадени на Господа, но се случува често пати да Бог молчи. Знаете, забележав една мисла која што изутринава, мислам дека ја прочитав на интернет, која што убаво се вклопи во ова што го зборуваме вечерва, која што мисла гласи вака. Атеистите не се молат, оти се плашат дека Господ ќе им одговори. тие не веруваат дека Бог постои и сега <laughs> тоа би било момент на признание. Треба да признаат дека наистина постои. А христијаните не се молат затоа што се плашат дека Бог нема да им одговори. <laughs> Дали тоа е случајот со нас? Затоа што може би често пати сме се молеле, сме барале помош од Господа и тој молчел. Не да сме во кожата на Саул и Ирод, значи да сме можеби се доближуваме до онаа црвена линија, па никаков совет не слушаме тврдоголови сме, себишни, горделеви и можеби Бог веќе нема никаква вест за нас. А то не значи дека е крај, како во случајот на Саула. Се уште има шанси, се уште милоста Божија е присутна. Меѓутоа, често пати, и кога се е во ред, можеби во вашиот духовен живот, Бог повторно молчи. Авакум, да отвориме во Авакум, или Хабакук, како е во овој превод. И сега повторно, еве, го најдов, добре. Авакум, прва глава, 2 до 4. До кога, Господи, ќе викам за помош? И ти да не чуеш, овој Божи човек, да викам кон тебе насилство, а ти да не спасиш. До кога, Господи, кој знае колку време ова треба? Зошто ми ја покажуваш неправдата пред очи? Зошто го гледаш угнетувањето? Грабеш и насилство се пред мене, расправија и раздор беснеат. Законот ја изгуби силата, а правдата не се појавува ни за миг. Ова многу наликува на наше време, а уште пострашно и ќе биде. Законот <laughs> ја изгуби силата, правдата не се појавува ни за миг. Злосторници се ослободуваат, а праведници се затвараат. Да, злосторникот го гони праведникот, затоа судот излегува изопачен. Страшно време било тогаш. Пострашно и ке дојде. И замисли се во една ваква ситуација и Господи до кога? До кога? Зошто молчиш? Често пати Давид, знаете во какви се ситуации се на, наоѓал, во прогонства. По пештери се криел. Одел по беспаќа. И Господи, до кога? Зошто молчиш? Како да го објасниме ова и ваквите ситуации во значи, животот на еден христијанин, кога имаме такви силни ветувања, еве како, например, Исаија 54 глава, Исаија 54, 7 до 10. Те остави в тебе за кратко, за краток миг, но пак ќе те преградам со голема милост, што тоа кратко е премногу долго, не се чини. При излив, излив на гнев за миг го скри своето лице од тебе, но ти се смилував со вечна љубов, зборува Господ твојот искупител. Ти ми види како за време на Ноевите денови, кога се заколнав дека Ноевите води нема да ја преплават веќе земјата. Така се заклонува дека веќе нема да се срдам на тебе, ниту ке, те, ќе ти се заканувам. Нека се раздвижат планините, нека се потресат бреговите, но мојата љубов нема да се повлече од тебе. Ниту ќе се расколе мојот завет на мирот. Вели Господ кој ти се смилува. И покрестет ова Господ некојаш молчи. И се прашуваме и одговорот, може би, ови се тешки прашања секојаш, меѓутоа, може би одговорот е овде. Ако некој ја праша, Нема да сгрешите никогаш, би рекол, ако некој праша, зашто ова сето му се случува во животот, јас му служам на Бога, јас сум искрен, поштен и така натаму, одам во црква, давам десеток и <laughs> а, Но Господ како да ме оставил? Господ молчи. Може би може да му одговорите вака. Или прашањето гласи често пати, каде е Господ? Таму е, Каде што беше и кога Исус висеше на крстот? Каде беше Господ кога Исус висеше на крстот? Знаете што се случило во момиговите кога тој ја испуштал душата, зошто рекол или, или, лама савахтани. Господе, Господе, зошто ме остави? Слушайте го цитатот. Исусовите непријатели го излевале својот гнев кон него, додека висел на крстот. Свештениците, поглаварите и книжевниците му се придружиле на джганот, подбивајки му се на Спасителот кој умирал. При крштевањето и при преобразувањето се слушнал глас со кој Бог објавил дека Христос е Негов син. И знаеме тие случаеви. Повторно, непосредно пред Христовото предавство, Отецот проговорил, потврдувајќи го Неговото Божество но сега гласот на небото молчал. Еве ситуација. Исус, праведникот, светецот, кој што никогаш не направил греф, се наоѓа во ситуација кога Бог молчи. Тој бара помош од Господа. Си кажате во Гециманија предходно, Господе, ако е можно, нека ме одмине оваа чаша. Не го одминала, фала на Бога, <laughs> што е така, на крајот во предсмртни болки сите го ругаат, го плукаат, го врегаат. Бог молчи. А што вели Светото Писмо, дека, односно самиот Исус, што рекол во Лука 9 глава, 23 стик е, ако сакате да знаете кој е стикот, одречете се од себе, земете го крстот со себе и следете ме. Ако ние носиме крст во нашиот живот, тогаш можеме да очекуваме моменти, колку и да сме, значи, а, близки со Бога, да очекуваме моменти кога Бог ќе молчи. И тоа е секој пат со причина. Псалм 34.15 Псалм 34.15. <clears throat> Господовите очи ги гледаат праведните, неговите уши ги слушаат, го слушаат нивниот вик. Ова како едно охрабрување. Бог, е, Бог слуша, но зашто молчи, тоа е друга работа. Секојаш е со причина. Знаете, Авакум, истиот Авакум, кој што во таква ситуација се нашол, Тој ќе го каже оној неверојатен стих кој што Павле после го цитира. Праведникот ќе биде жив од верата. Некогаш Бог дозволува ситуации за да ни се зајакне верата. А нам не изгледа дека не оставил. Шести, шести псалм, 18 и 19. Ако мислев зло во срцето, Господ не би послушал. Ова е премногу јасно. Но, мог, но Бог ме услиши, обрна внимание на гласот на мојата молитва. Праведникот Бог секојаш го слуша. Че Бог нема уши, не му се запнати ушите за да не, не, не слуша некојаш туку Исаија вели гревовите некојаш“, се проблемот кој што не дозволуваат. Не некојаш, секојаш гревот е проблем да Бог молчи. И ако веќе сме повикани да го следиме Христа, носејќи го својот крст, тоа значи дека може да се случат мигови кога Бог ке молчи во нашиот христијански живот, но секојаш е со причина. Бог е таму каде што бил и доека Исус страдал на крстот, покрај Него а Исус ја творил неговата волја. Па вели, Бош, Господе, зошто ме остави? Второ послание до Коринќаните, четврта глава. Да кажеме неколку факти за крстот. Второ послание, четврта глава, 16 до 18. Затоа не се истоштуваме, па и ако се распаѓа нашиот надвршен човек, внатрешниот се обновува од ден на ден, зашто нашата сегашна лесна неволја ни донесува прекумерно и неизмерно вечно изобилство на слава, зашто ние не мислиме на она што е видливо, туку на она што е невидливо. Со други збори, затоа што ние гледаме со вера. Зашто видливите работи се поминливи, а невидливите се вечни. Да не забораваме дека крстот е привремен и дека следи голема награда. И дека никогаш не сме сами, Евреите 13 глава, 5 и 6. Нема вашето однесување, нека вашето однесување биде слободно од сребролюбие, бидете задоволни со она во што сте, што имате, зашто тој рече, никогаш нема да те напуштам, ниту ке те оставам. Зато можеме смело да речеме, Господ ми е помошник, Нема да се плашам што може да ми направи човек. Никогаш нема да те оставам. Никогаш нема да те напуштам. И Бог е тој кој што ќе ви помогне, Исус ќе ви помогне во носењето на крстот. Прво послание до Христијаните 10.13. Колку и да тоа изгледа тешко, понекогаш. Никакво искушение не ме постигна освен човечкото, а Бог е верен и не ке дозволи да бидете искушани над вашите сили, туку заедно со искушението ќе ви даде излез, за да можете да го издржите. Или еве да завршиме со Филипијаните, трета глава. Они прекрасни зборови на Павле. Филипијаните, трета глава од 8 до 10. Во суштина, јас и сега сметам се за загуба заради преважното познавање на Христа Исуса, мојот Господ, заради кого изгубив се и се, и се сметам за отпад, за да го придобиам Христа и да се најдам во Него, немајки своја правда која доаѓа од законот, туку по правдата која доаѓа преку верата на Христа, правдата од Бога врз основа на верата, за да го познавам Него и силата на Неговото воскресение и учеството во Неговите страдања. Меѓу другото, Павле посакал да има учество во Христовите страдања. Не, залумно, Елен Вајт ќе каже, токму оние најтешки години кога а, здравијето толку и попуштило, значи тојка била во Австралија, а, ќе каже, се чувствував дека тогаш бев најблиско до Бога. Така да некојаш, кога ни е тешко, кога изгледа дека Бог не оставил, Бог молчи, не значи дека тоа е тоа, дека не оставил туку дозволил да созрееме, да се доближиме уште поблизу до него. Знаете дека во тие години таа ќе ја и Коплежот на вековите. Едно од најубавите книги по мене. Значи, Бог молчи. Бог молчи во разни ситуации и заради разни причини. Саул не заслужувал повеќе совет од Господа, затоа што бил тврдоглав, горделив, затоа што не сакал да го послуша советот на Божиот пророк, Бог нема што друго да му каже. Ние, ако не ги слушаме пророците, а вени во втора дневник 20-20, чинам беше, ако ги слушаме пророците, ќе имаме успех. Ирод исто така не само што него послушал гласот на пророкот, туку и учествувал во отсекување на неговата глава, значи во, него, во негова погибел, погубување, и за него Господ немал што веќе никаква вест да каже. Но често пати и во нашиот живот, во животот на христијанинот, кој што вистина живе еден побожен живот, може да се случи да Бог молчи. И тоа е секојаш со причина. Наше е да издржиме, да се подпираме на овие ветувања дека Бог е секојаш покрај нас, Бог никогаш не е напушта. И те, секојаш е тоа со причина, за да ни се зајакне верата. Преку Трпението ни јакни верата. Нека му е слава на Бога што никогаш не не напушта. Ние сме тие, за жал, е како што Саул се одвил од Бога. Ние сме тие кои што знаеме да се одвоиме од Бога. Бог не е напушта. Бог е во мисија за спасение на секој од нас. И Бог и тоа ќе го стори, ако ние сака. Да ја тргнеме независноста, независноста од Бога, да ја тргнеме себичноста, гордоста, тврдоглавоста, затоа што, како што вели Светото Писмо, тоа не е ништо друго. Тоа е поклонство. И нека Бог ни помогне да наистина живееме еден богоугоден живот се до неговиот крај, до, до крајот на нашиот живот, или пак до скорешното негово доаѓање, а тоа е наистина скоро. Нека му е слава на Бога за се. Амин.